21 skirsnis. Tokiu atveju tie, kurie sako, koks niekšas tasai žaveras, sakytų tiesą. Ponas merė, aš nenoriu, kad jūs būtumėte man geras. Jūsų gerumas kitiems žmonėms man pakankamai sugadino kraujo. Aš nenoriu, kad jūs ir man jį taikytumėte. Gerumą, kuris gatvės merkšia, labiau vertina, kaip buržua, policijos agentą, kaip merą ir esantį apačioje, labiau kaip esantį viršuje, tokį gerumą aš vadinu blogų gerumu. Kai tik šitoks gerumas ir greuna visuomeninę santvarką. Dieve mano, labai lengva būti geram, bet sunku būti teisingam. Žiūrėkite, jeigu būtų pasirodę, kad jūs esate tas, kuo aš jūs laikiau, aš nebūčiau buvęs jums geras, jūs būtumėte matęs. Ponas merė, aš privalau su savimi elgtis taip, kaip pats elgčiausi su kiekvienu kitu. Persekiodamas piktadarius, griežtai bausdamas niekšus, aš dažnai sakydavau savo, žiūrėk, jeigu tu suklupsi, jei aš tave kada sugausiu padarius klaidą, nepasigailėsiu. Aš suklupau, padariau klaidą, juo blogiau man. Kągi, atleistas, pašalintas, išvarytas, taip ir reikia. Aš turiu rankas, dirbsiu žemę, man vis tiek – Ponas merė, tarnybos labas reikalauja, kad būtų parodytas pavyzdys. Ir aš prašau atleisti inspektorių žaverą. Visa tai buvo pasakyta Romiu išdidžiu beviltišku ir tvirtu tonu, kuris teikė savotiškos didybės šiam keistam, sažiningam žmogui. Pažiūrėsim, tarė ponas Madlenas ir atkišo jam ranką. Žaveras atsitraukė atgal ir atšiauriai tarė – Atsiprašau, ponas merė, šito negali būti. Meras neduoda rankaus įdavikui. Ir pridūrė prodantis, taip įdavikui. Nuo tos akimirkos, kai aš piktam panaudojau policijos valdžią, esu tikrai įdavikas. Po to žemai nusilenkė ir žengė durų link. Tačiau atsigręžęs dar pasakė, vis nepakeldamas akių. Ponas merė, aš eisiu toliau savo pareigas, kol mane pakeis kitas. Jis išėjo. Ponas Madlenas sėdėjo susimastęs, klausydamasis kietų ir tvirtų žingsnių, tolstančių akmeninėmis koridoriaus grindimis. Septintoji knyga Šanmatijė byla Sesuo Simplicija Ne visi įvykiai, apie kurios dabar kalbėsime, buvo žinomi pajūrio Montreilyje – bet ir tie negausūs faktai, kurie išėjo aikštėn, paliko šiame mieste tokią atminimą, kad mūsų knygoje būtų didelė spraga, jeigu jų net pasakotume su mažiausiomis smulkmenomis. Šių smulkmenų tarpę skaitytojas pastebės dvi ar tris aplinkybės, kurios jam pasirodys neįtikimus, tačiau mes iš pagarbos tiesai negalime jų nepaminėti. Po Žavero vizito apypietę ponas Matlenas kaip paprastai – nuėjo aplankyti Fantenos. Prieš eidamas į jos kambarį jis pasikvietė seserį Simpleciją. Dvi vienuolis, kurios aptarnavo ligoninę, kaip ir visos gailestingosios seserys buvo lazaristės. Viena jų vadinosi sesuo Perpetuja, antra sesuo Simplecija. Lazaristai, toliau minimos uršulietės, karmelitai, kapucinai, vienuolių ordinai paplitę tų laikų Prancūzijoje. Sesuo Perpetuja, kuriejo tik slaugės pareigas buvo visų paprasčiausia valstietė, stojusi tarnauti dievui lygiai taip, kaip būtų stojusi tarnauti bet kur kitur. Ji buvo vienuolė, kai būtų buvusi vyrėja. Toks tipas nėra labai retas. Vienuolių ordinai mielai priima šį sunkų kaimišką molį, iš kurio lengva nulipdyti, ką tik tai nori – kapuciną ar uršulietę. Šie praščiokai paprastai panaudojami juodam dievmeldystės darbui – Jaučiaganis virsta karmelitu gana sklandžiai, pirmasis tampa antruoju bei ypatingų sunkumų. Bendras kaimų ir vienulyno tamsumas yra puikiausia tam dirba ir kaimietis be matant stoja į tą patį lygį su vienuoliu. Truputį platesnė palaidinė ir štai jums habitas. Sesuo per pietūje buvo žaliukė raudonskruostė vienuolė, kilusi iš Marino netoli pontuazos, įžūli ir teisinga, tebe kalbanti liaudies šnekta, niuniuojanti psalmes, burbanti, saldanti gydomąją arbatą pagal tai, ar ligonis didesnis ar mažesnis šventeiva bei veidmainys. Jis tačiokiškai elgdavosi su sergančiais, niurzgiant mirštančiųjų, brukte bruko jiems dievą ir piktai užtrenkdavo jų agoniją maldomis. Sesuo Simplicija buvo balta, kaip gali būti baltas grynas vaškas. Šalia sesers perpetujos jie atrodė lyg vaškiniai žvakė greta lajinis. Vincentas Paulietis puikiai nupiešė gailestingosios sesers paveikslą šiais nuostabiais žodžiais, kuriuose sulieta į vieną laisvė ir vergiškumas. Jos neturės kito vienolyno, tik ligoninę, kitos celės, tik išnuomoto kambarį, kitos koplyčios, tik savo parapijos bažnyčią – kito šventoriaus, tik miesto gatves arba ligonių palatas, kitos tvoros, tik lusnumą, kitų grotų, tik dievo baimę, kito šydo, tik kuklumą. Sesuo Simplicija buvo gyva šio idealo įsikūnymas. Niekas nebūtų galėjęs pasakyti, kiek metų jinai turėjo. Ji niekomet nebuvo jauna ir atrodė, kad niekomet nepasens. Ji buvo romi griežta, gerai išauklėta, šalta asmenybė. Mes nedrįstame pasakyti moteris, niekomet savo amžiuje nepamelavusi. Ji buvo tokia švelni, jog atrodė gležna, tačiau buvo kietesnė už granitą. Kenčiančiuosius ji liesdavo savo žaviais piršteliais, laibais ir vaiskiais. Jo žodžiai tarytum dvelkė tyla. Ji kalbėjo lygiai tiek, kiek būtinai buvo reikalinga, ir jos balsos skambesys tiek pat galėjo paruošti nusidėjėlį klausyklai, kiek ir sužavėti klausytoją salone. Ir ši delikati būtybė mielai susitaikino su storos vėlnos rūbais, kurių šiurkštus prisilietimas jai nuolat primindavo dangų ir dievą. Pabrėšime vieną smulkmeną. Niekomet gyvenime nesumeluoti, niekomet gyvenime nepasakyti net iš būtino reikalo, net nejučiomis nieko, kas netitiktų tiesos, šventos tiesos – Toks buvo išskirtinis seser Simplicijos būdo bruožas. Tai buvo jos dorybės žymė. Ši nepajudinama tiesos meilė ją beveik išgarsino kongregacijoje. Abatas Sikaras mini seserį Simpliciją savo laiške Kurčnebiliui Masijai. Kad ir kokie mes būtume nuoširdus tiesus ir tyri, mūsų tiesia širdiškume visuomet galima surasti bent vieną mažytį plyšelį – nekalto melo plyšelį, bet jinai jo neturėjo. Mažytis melas, nekaltas melas, bet ar toks melas iš viso galimas? Melas yra blogio įsikūnymas. Mažai sumeluoti negalima. Kas meluoja, meluoja lygi galo. Melas tai paties demono veidas. Šėtonas turi du vardus. Jis vadinasi šėtonas ir vadinasi melas. Šitaip ji galvojo o kaip galvojo, taip ir elgėsi. Iš to ir buvo kilęs tasai tyriausias baltumas, apie kurį mes kalbėjome baltumas, kuris savo spindėjimu nušviesdavo net jos lūpas ir akis. Jo šypsen rodo švietė baltumu, jo žvilgsnis irgi žerėjo baltumu, jo sąžinės langė nebuvo ne vieno voratinklio, ne vienos dulkelės. Įstodama iš Vento Vincento Pauliečio bendruomenę, ji priėmė Simplicijos vardą – ir šis pasirinkimas nebuvo atsitiktinis. Kaip žinoma, Simplicija Sicilietė, tai toji šventoji, kuri davė išplėšti abi savo krūtis, bet būdama gimusi Sirakūzose, nesutiko pasakyti, kad yra gimusi Sežeste, nors tasai melas ją būtų išgelbėjęs. Tai buvo tinkama patronė šiai sielai. Sesuo Simplicija, stodama į ordiną, turėjo dvi silpnybės, kurių pamažu atsikratė. Ji mėgo saldumynus ir jai patiko gauti laiškus. Ji nieko neskaitė įskyrus lotynišką maldaknygę didelėmis raidėmis. Lotynų kalbos ji nesuprato, bet suprato maldaknygę. Dievo baimingoji mergina prisirišo prie Fantinos, matyt jausdama joje slypinčią dorybę ir beveik išimtinai pasišventė ją slaugyti. Ponas Madlenas pasivedėjo seserį Simpliciją į šalį ir kažkokiu keistu tonu, kurį sesuo tik vėliau prisiminė, paprašė ją rūpintis Fantiną. Pasikalbėjęs su seserė, jis priejo prie Fantinos. Fantina kiekvieną dieną laukdavo pasirodant pono Madleno, kaip visi mes laukime saulės spendulio, atnešančio šilumą ir džiaugsmą. Jis sakydavo seserims, aš gyvenu tik tada, kai čia yra ponas meras. Ta diena ji turėjo daug karščio. Vos išvydusi poną Madleną, ji paklausė jį, o kozetė? Jis atsakė šypsodamas, greitai, Ponas Madlenas laikėsi su Fantina kaip paprastai. Tik išbuvo ne pusvalandį, o visą valandą, kuo Fantina buvo didžiai patenkinta. Jis daug kartų priminė aplinkiniams, kad ligoniai nieko netrūktų. Visi pastebėjo, kad valandėlė jo veidas buvo pasidaręs labai niūrus. Tačiau to priežastis paaiškėjo, kai buvo sužinota, jo gydytojas pasilenkęs jam sušnipždėjo jausį, jai daug blogiau. Paskui sugrįžo į Meriją, ir kanceliarijos raštininkas matė jį atidžiai studijuojant Prancūzijos kelių žemėlapį, kabantį jo kabinete. Popieriaus gabalėlyje jis pieštuku žymėjusi kažkokius skaičius. Dėdės Skoflero įžvalgumas Iš Merijos jis nuėjo į kitą miesto galą pas vieną flamandą, tokį Schauflerį, prancūziškai tariant, Schoflerą kuriais nuomodavo arklius ir kabrioletus pagal norą. Norint trumpesnių kelių patekti pas Skoflerą, reikėjo eiti tikė gatvele, kur buvo klebonija tos parapijos, kuriai priklausė ponas Madlenas. Žmonės kalbėjo, kad klebonas kilnus ir garbus žmogus, mokantis reikalui esant duoti gerą patarimą. Tuo metu, kai ponas Matlenas buvo ties klebonija, gatve žingsniavo tik vienas ps, ps, ps ir tasai praeivi štai ką pastebėjo – Ponas meras jau praėjęs kleboniją sustojo, valandėlę pastovėjo vietoje, paskui sugrįžo atgal ir priejo prie klebonijos vartų, kuriuose buvo durelė su geležiniu plaktuku. Jis greitai paėmė už to plaktuko ir pakėlė jį. Paskui pastovėjo, lyka galvodamas, ir po kelių sekundžių užuot garsiai plaktuku pasibeldęs, tilutėlė jį nuleido ir nuėjo toliau savo keliu, bet jau spartesnių žingsnių negu prieš tai. Ponas Madlenas rado meistrą Skoflerą namie betaisantį pakinktus. Dėdė Skoflerai, paklausė jis Flamandą, ar jūs turite gerą arklį? Ponas merė, atsakė Flamandas, mano visi arkliai geri. Ką jūs turite omeny, sakydamas gerą arklį? Tokį arklį, kuris galėtų per vieną dieną padaryti 20 lyje. Po velnių sušuko Flamandas, 20 lyje. Taip. Pakinkytas į kabrioletą? Taip. O kiek laiko jis gaus palsėti, nuvažiavus į vieną galą? Jeigu reikės, kad kitą dieną galėtų važiuoti atgal. Ir sukarti tą patį kelią. Taip, po velnių, po velnių. Kiek jūs pasakėte? 20 lygiai. Ponas Madlenas įsitraukė iš kišenės keutelę popieriaus, kuriame pieštuku buvo pasižymėjęs skaičius. Jis parodė jos flamandui. Skaičiai buvo tokie. 5, 6, 8,5. Matote, tarė jis, iš viso 19 su pusė, atseit 20 lyje. Ponas merė, tarė Flamandas, aš turiu, ko jums reikia, savo širmuką. Jums turbūt kada nors teko jį matyti. Tai arkliokas iš žemutinio bulonė, karštas kaip ugnis. Pradžioje iš jo norėta padaryti jojamą arklį. Kur tau? Spardėsi tuoj nutrenkdavo kiekvieną ant žemės. Nutarta, kad jis nartingas – Nežinota, ką su juo veikti. Aš jį nupirkau. Pakinkiau į kabrioletą. Ir ką jūs manote, ponė, to jam kaip sykis reikėjo. Jis švelnus kaip mergelį, o lekia kaip vėjas. Visas dalykas buvo tas, kad nereikėjo sėsti jam ant nugaros. Jis nenorėjo būti jojamu arkliu. Kiekvienas turi savo fantaziją. Traukti, prašom, nešti ant savęs, nieku gyvu. Matyt, jis taip jau buvo nusprendęs. Ir jis sukars tą kelią? Jis sukars jūsų 20 lygiai. Visą laiką smarkeris čia ir nereikės ne 8 valandų. Tačiau tik štai kokiomis sąlygomis. Prašom sakyti. Pirmiausia, pusiaukelėje duosite jam valandą atsikvėpti. Jį reikės pašerti ir kol jisai jis, kas nors turės prie jo stovėti, kad smukliais bernas nepavoktų iš jo avižų. Mat aš pastebėjau, kad smuklėse avižas dažniausiai nerkliai suėda, o smukliais bernai prageria. Bus padaryta. Antra. Ar pačiam ponui merui tas kabrioletas? Taip. Ponas meras moka valdyti arklį? Taip. Gerai, bet ponas meras važiuos vienas ir be krovinio, kad arkliui nebūtų per sunku. Sutarta. Bet jeigu, ponas merė, jūs važiuosite vienas, tai jums pačiam reikės stovėti prie vižų. Gerai. Aš paimsiu iš jūsų po 30 frankų už dieną, Už prastovėjimo dienas tiek pat, nieska tiko mažiau, ir arklio pašaras pono mero sąskaita. Ponas Madlenas įsėmė iš piniginės tris napoleonus ir juos padėjo ant stalo. Štai už dvi dienas avanso. Ketvirta. Tokiam žygiui kabrioletas bus per sunkus ir nuvargins arklį. Būtų geriau, jeigu ponas meras sutiktų važiuoti mano mažu tilbiurį. Sutinku. Vežimaitis lengvas, bet nedengtas. Man vis tiek. Ar ponas meras pagalvojo, kad dabar žiema? Ponas Madlenas nieko neatsakė. Flamandas kalbėjo toliau. Kad labai šalta. Ponas Madlenas tylėjo. Dėdė Skofleras klausė toliau. Kad gali lyti. Ponas Madlenas pakėlė galvą ir tarė. Tilbiurys su arkliu turi būti prie mano namo durų rytoj pusę penktos ryto. Klausau, ponas merė atsakė Skofleras. Paskui nykščio nagų krapštydamas ant medinio stalo kažkokią dėmę, pridūrė tuo visiškai abejingų tonu, kuriuo flamandai taip gerai moka pridengti savo gudrumą. Štai kas man dabar dengtelėjo į galvą, juk ponas meras man nepasakė, kur važiuos. Kur ponas meras vyksta? Nuo pat pasikalbėjimo pradžios jis apie nieką daugiau nei negalvojo, bet nežinia kodėl vis nedryso paklausti – Ar jūsų arklio tvirtos priešakiniais kojos? Paklausė ponas Madlenas. Tai, ponas merė, į pakalnę jūs jį truputį prilaikykite. Ar daug kartų jums teks leistis į pakalnę nuo čia lygi ten, kur jūs važiuojate? Neužmirškite būti prie mano durų lygiai pusę penktos ryto, atsakė ponas Madlenas ir išėjo. Flamandas pasiliko lyg musę kandęs, kaip jis pats savo prisipažino po kiek laiko. Merų išėjus po dviejų ar trijų minučių durys vėl atsidarė, tai buvo meras. Jis atrodė toks pat šaltas ir susimastęs. Ponas Koflerai, paklausė jis. Kiek jūs kainuojate arklį ir tilbiurį, kuriuos man išnuomosite? Vežimą ir arklį. Arklį ir vežimą, ponas merė, paklausė Flamandas garsiai nusikvatodamas. Taip, kokia suma? Tai negi ponas meras nori juos iš manęs nupirkti? Ne, bet dėl viso ko aš noriu jums palikti laidą. Kai sugrįšiu, jūs man tą sumą gražinsite. Kiek jūs vertinate kabrioletą ir arklį? 500 frankų, ponas merė. Štai jie. Ponas Madlenas padėjo ant stalo banknotą, paskum išėjo ir šį kartą jau nebegrįžo. Dėdės Kofleras baisiai gailėjosi nepaprašęs tūkstančio frankų. Beje, arklys ir tilbiurį draugė buvo verti šimto ekių. Flamandas pasišaukė žmoną ir jai papasakojo visą istoriją. Kurgi po Vilnių galėtų važiuoti ponas meras? Jėdu pradėjo šį klausimą svarstyti. Jis važiuoja į Paryžių, tarė žmona. Nemanau, atsakė vyras. Ponas Madlenas buvo užmiršęs ant žydinio popiergalėlį, kuriame užsirašė skaičius. Flamandas jį paėmė ir atidžiai apžiūrėjo. 5, 6, pus 9. Bet juk tai turbūt atstumai tarp pašto stočių. Jis atsigrėžė į žmoną. Žinau, Oka, penkilyje nuo čia lygi Esdeno, šeši nuo Esdeno iki Sempolio, pusdevinto nuo Sempolio iki Araso. Jis važiuoja į Arasą. Tuo tarpu ponas Madlenas sugrįžo namo. Nuo dėdės Koflero jis ėjo ilgiausių kelių tarytum klebonijos durys, jam būtų buvusios pagunda, kurios jis norėjo išvengti. Jis užlipo į savo kambarį ir ten užsirakino. Tai buvo visai natūralu, nes jis mėgo anksti atsigulti. Vis dėlto fabriko durininkė, kuri draugė buvo ir vienintelė pono Madleno tarnaitė, pastebėjo, kad žiburys jo kambaryje užgeso pusę devintos ir apie tai pasakė namo grįžusiam kasininkui pridurdama, ar tik neapsirgo ponas meras, man jo išvaizda pasirodė truputį keista. To kasininko kambarys buvo kaip tik apačioje po Madleno kambariu. Į durininkė žodžius kasininkas netkreipė jokio dėmesio, atsigulė ir užmėgo. Apie vidurnaktį staiga pabudo, pro miegus išgirdo viršum savo galvos kažkokį triukšmą, įsiklausė. Tai buvo žingsnių garsas. Tarytum viršuje kas vaikščiotų į vieną ir kitą galą po kambarį. Jis atidžiai įsiklausė ir pažino pono Madleno žingsnius. Jam pasirodė keista. Paprastai pono Madleno kambaryje būdavo visiškai tylu iki tos valandos, kada jis keldavosi. Po valandėlės kasininkas išgirdo kažkokį garsą lygas būtų atidaręs ir uždaręs spintą. Paskum lyg buvo pastumtas baldas, stojo tyla ir štai vėl pasigirdo žingsniai. Kasininkas atisėdo lovoje, visiškai įsibudino, apsidairė ir pro langą pamatė ant prieš priešinės sienos rausvą apšviesto lango atšvaitą. Sprendžiant iš spindulių krypties, tai galėjo būti tik pono Madleno kambario langas. Atšvaitas mirgėjo – Atrodė, kad šviesa krinta veikiau nuo užkurtos krosnės negu nuo žieburio. Lango rėmų šešėlis nebuvo įsibrėžęs sienoje, iš ko galėjai spręsti, kad langas plačiai atidarytas. Tokiame šaltyje atidarytas langas kėlė nusistebėjimą. Kasininkas vėl užmigo. Po valandos ar dviejų jis vėl pabudo. Tie patys žingsniai, lėti ir vienodi, tebe buvo girdėti viršum jo galvos. Atšvaitas vis dar – tebet vyksojo sienoje, bet dabar jau bliškus ir ramus, tarytum lempos ar žvakės atspindys. Langas tebe buvo atidarytas. O štai kas vyko pono Madleno kambaryje. Audra sieloje Skaitytojas be bejonės bus įspėjęs, kad ponas Madlenas yra nekas kitas kaip Žanas Valžanas. Mes jau esame pažvelgę iš jo sąžinės gelmes – atėjo momentas ją dar kartą pažiūrėti. Mes to įmamės nebe susijaudinimo ir nebe virpulio. Nieko pasaulyje nėra baisesnio už tokią kontempliaciją. Dvasnekis niekur negali rasti didesnio spindėjimo ir gilesnės tamsos, kaip pačiame žmoguje. Kad ir kur ji būtų nukreipta, nieko neišvys baisesnio, sudėtingesnio, paslaptingesnio ir labiau nepriepiamo. Yra didingesnis reginys už jūrą, tai dangus yra didingesnis reginys už dangų, tai sielos vidus. Sukurti žmogaus sąžinės poemą, nors tik tai vieno žmogaus sąžinis, nors tik tai visų niekingiausio žmogaus, reikštų sulieti visas epopėjas į vieną didingiausią ir išbaigtą epopėją. Sąžinė tai chimerų, potroškių ir lūkesčių chaosas, tai svajonių žaizdras, tai lindynė minčių, kurių pačiam gėda, tai sofizmų pandemoniumas – Tai aistrų kovos laukas. Pamėginkite tam tikromis akimirkomis įsižiūrėti, kas glūdi po išbliškusių veidų kokios nors žmogiškos būtybės, paskendusios susimastime, ir pažvelkite gilyn, pažvelkite į šią sielą, pažvelkite iš juos patamsius. Tenai po išorinė tyla vyksta gigantų kova, kaip Homero poemui, tenai grumtynės slibinų su hedromis, begalė šmėklų kaip Miltono poemui – fantasmagoriniai ratai kaip Dantės poemui. Kokia tamsitoji begalybė, kurią kiekvienas žmogus nešiojasi savyje ir prie kurios jis beviltiškai derina savo proto siekimus ir savo gyvenimo polgius. Aligjeris kartą priejo savo kelyje kraupės duris, kurių jis nesiryžo atverti, ir štai tokios padurys prieš mus, prie kurių slengščio mes nerištingai sustojame. Vis dėlto įeikime. Mes nedaug ką beturime pridurti prie to, ką jau skaitytoje žino apie Žano Valžano nuotikius po jo susitikimo su mažiuliu žervė. Kaip matėme, nuo šios akimirkos jis virto kitų žmogumi. Jis tapo toks, kokį norėjo jį padaryti vyskupas. Tai buvo daugiau negu pasikeitimas. Tai buvo virtimas kita būtybė. Jam pavyko dengti, jis pardavė vyskupo sidabrą, pasilikę savo atminimui tik tai žvakides. Keliaudamas iš vieno miesto į kitą, perėjo visą Prancūziją, pasiekė pajūrio Montreilį, čia padarėte savo išradimą, apie kurį kalbėjome, atliko tai, ką papasakojome, sugebėjo pasidaryti nepagaunamas ir neprieinamas, ir dabar įsikūręs pajūrio Montreilyje, laimingas, kad jo sąžinė liūdi tik dėl praeities ir kad pirmąją gyvenimo pusę panaikino antroji, jis gyveno ramiai ir tyliai, pilnas vilčių, turėdamas tik dvi mintis – slėpti savo vardą ir daryti savo gyvenimą šventą, ištrūkti žmonių ir sugrįžti prie Dievo. Šitos dvi mintys taip glaudžiai susipynė jo sąmonėje, kad pasidarė lyg viena. Jos vienodai užvaldė visą jo esybę ir įsakmei reikiavo kiekvieną mažiausią jo veiksmą. Paprastai tos mintys sutartinai vadovavo jo elgesiu į gyvenime. Jos skatino jį laikyti šešėlyje, jos mokė jį būti malonų ir paprastą, jos davinėjo jam tuos pačius patarimus. Tačiau kartais jos ir nesutardavo tarp savęs. Ir tais atvejais, kaip mes atsimename, tasai žmogus, kurį visas pajūrė Montreilis ir jo pilinkės vadino ponu Madlenu, nesviruodamas paukodavo pirmąją antrajai savo saugumą dorybei. Šitaip jis priešingai bet kuriam atsargumui ir sveikam protui laikė vyskupo žvakides, nešiojo dėl jo gedulą, šaukėsi ir klausinėjo visus mažus savo jarus, pasirodančius mieste, rinko žinias apie šeimas gyvenančias faverolyje ir išgelbėjo seniui Fošlevanui gyvybę, nepaisydamas grėslių žavero užuominų. Matyt, sekdamas išminčių, šventųjų ir teisuolių pavyzdžių, jis, kaip mes jau minėjome, manė, kad jo pirmoji pareiga yra nesavimi rūpintis. Tačiau reikia pasakyti, kad dar niekados jam nieko panašaus nebuvo atsitikę. Niekuomet tos dvi mintys, apsėdusios nelaimingą žmogų, apie kurio kančias mes pasakojame, dar nebuvo stojusios į tokią rimtą tarpusavio kovą. Miglotai, bet giliai jis tai pajuto sulik pirmaisiais žodžiais, kuriuos pasakė žaveras įėjęs į jo kabinetą. Tuo momentu, kai taip keistai buvo ištartas vardas, palaidotas į tokias gilumas, jis tarytum apstulbo, apdujo nuo niūraus savo lemties į noringumo ir pro tą svaigulį pajuto vidinį verpesį, didžių sukretimų pranašą. Jis palinko, nelyginant ažulas audroje tūžiant, nelyginant kareivis prieš ataką. Viršum savo galvos jis pajuto debesis, sklidinus perkūnų ir žaibų. Kai klausėsi žavero žodžių, jo pirmoji mintis buvo eiti, bėgti, įduoti save, ištraukti tą šanmatie iš kalėjimo ir pačiam tenai atsisėsti. Ir ši mintis buvo skausminga ir aštri, lyg peiliukas būtų pjaustęs gyvą kūną, paskui jį dingo ir jis tari savo. Gana jau, gana jau. Jis užgniaužė savyje tą pirmą kilneširdišką impulsą ir atsitraukė atgal nuo heroiškumo. Be abejo, būtų buvę labai gražu, jeigu po šventų vyskupo žodžių, po ilgų atgailos ir pasiaukojimo metų, šis žmogus taip nuostabiai pradėjo savo kalčių atpirkimą, nie vienos akimirkos nebūtų susviravęs net šitaip siaubingai susikloščius aplinkybėms, o tuo pačiu tvirtų žingsnių būtų žengęs į atsivėrusią prarąją, kurios gilumoje spindėjo dangus. Tai būtų buvę gražu, tačiau taip nebuvo. Mes turime teisingai atpasakoti, kas vyko šioje sieloje ir galime kalbėti tik apie tai, kas iš tikrųjų dėjosi. Pirmą akimirką joje paėmė viršų savisaugos instinktas. Ponas Madlenas greitai sutelkė savo mintis – užgniaužė susijaudinimą, įsisamonino, kad prieš jį stovi žavers, suprato tą didžiulį pavojų, su nevilties apimto žmogaus ryštingumu atidėjo reikalo sprendimą, pasistengė negalvoti apie tai, kas reikia daryti, ir susigražino savo ramumą, kaip kad kovotojas pakelia išmuštą iš rankų skydą. Likusią dienos dalį jo nepaliko šitoji būsena, su kurys viduje, gilus ramumas išorėje, Jis padarė tik vieną. Ėmėsi to, ką būtų galima pavadinti apsaugos priemonėmis. Viskas dar buvo sujaukta ir neaišku jo galvoje. Jis tebe buvo dar taip didžiai sutrikęs, kad jokia mintis neįgavo iškios formos. O jis pats apie save būtų galėjęs tik tiek pasakyti, kad jam smoktas žiaurus smūgis. Jis kaip paprastai nuėjo ligoninę aplankyti sergančiaus fantienos ir gerumo instinkto vedamas išbuvo prie jos lovos ilgiau, tarė savo – jog turi tai pasielgti ir paprašyti seseris, kad jos gerai ją rūpintusi, jeigu jam tektų išvykti. Jis neaiškiai jautė, kad jam galbūt reikės važiuoti į Arasą ir dar toli gražu nepasryžę šiai kelioniai tarė savo, kad būdamas saugus nuo bet kokių įtarimų, jis gali visai nekliudomai stebėti visą, kas tenai vyks, ir todėl užsisakė pas Skoflerą Tilbiurį, pasiruoždamas bet kokiam atvejui. Jis papietavo su gana geru apetitu. Parėjęs namo pradėjo galvoti. Apsvarstė padėtį ir jinai pasirodė siaubinga. Tokia siaubinga, kad jis nugrimzdęs į susimastymą, kažkokios beveik neišaiškinomos baimės impulso veikiamas, atsistojo ir užsistūmė duris. Bijojo, kad dar kas neįsibrautų pas jį. Norėjo atsitverti nuo visų netikėtumų. Po valandėlės užputė žvakę, šviesa jam kliudė Jam atrodė, kad jį gali kažkas matyti. Kasgi tasai kažkas? Deja, tai, ką jis norėjo išmesti už durų, jau buvo kambaryje. Tai, ką jis norėjo pakinti, žiūrėjo į jį. Jo sąžinė. Sąžinė, kitaip tariant, Dievas.